lalle ba haka kawai aljannun duniya ke tsoron dawamin huzbur face sun san cewa ya cika gwarzo jarumi kuma kasar gumin azali ni ko baiwa bi gare ni baiwa ta farko ita ce rashin tsoro da rashin karin zuci baiwa ta bi ita ce hikima da saurin dabara yayin da halaka ta zo gurgur ya dariya ya ce zancen ka gaskiya ya kai abokina yanzu gashi mun samo majinar zakanya ya kududdufin kankara kuma mun samo harshen mugun kada abin da ya rage mana shine gashin kunnen sarki takurku sili biyar shin idan muka samu nasara muka koma ga uwar mayu kadura ba ka zaton za mu iya halaka hakika na tsorata da lamarin 'ya'yanta larkul ya ce ai idan muka samu gashin kunnen sarki takurku na sallame ka sai ka kama gabanka ko da jin wannan batu sai jikin gurgure sanyi in shiru yana tunani daga can sai ya ce ya kai abokina kai sani cewa a halin yanzu na yi sabo da kai har ina ji a jikina cewar ba zan iya rabuwa da kai ba ka sani cewa yana ɗaya daga cikin burin rayuwata na ga abubuwan al'ajabi lalle zan so na ga yadda za a ba sarkin mayu maganin nan da muka nemo ya sha kuma ya warke daga cutar da ya fama shekara da shekaru haka kuma zan so na ga yadda ƙarshen yakin ka da sarki da wamul uzbur zai kasance yayin da larkur ya ji haka sai murmushi ya dafa kafaɗar gurbur ya ce ya kai abokina hakika ina alfahari da kai wajen juriya da kafiya bisa abin da ranka ke so amma kuma ina bakin ciki da kare zuciyarka yayin da kaga abin da ya fi karfinka inda zuciyarka a dake take kamar yadda burinka ya kafe a rai da kafi ni jarinta da hikima gurbur ya ya ce kai gaskiya kai ne aboki nagari ba zan taɓa mancewa da kai ba har abada haka dai larkur da gurgur suka ci gaba da hira har tsawon lokaci sai da suka shafe kwana bakwai suna tafiya a sararin samaniya sannan suka iso gidan sarki takurku tun daga nesa suka cika da tsananin mamaki saboda ganin girma da tsawon gidan iya hange ba a gano ƙarshen katangar gidan lokacin da sun kur suka sauka dab da kofar wannan gida dare ya soma ko ina ya yi duhu a cikin gidan ba don ɗan hasken farin wata ba ba za su farga da gidan ba ko da saukar larkur da gurgura kofar gidan sai larkur ya sauri ya fito da sandar tsafin nan wacce boka fasaula aka mutu nan take wani haske ya bayyana daga jikinta ya haska kofar gidan gaba ɗaya suka yi arba da gungun dakaru masu gadi gidan kawai sai dakarun nan suka far musu tamkar an jefa karnuka nama sun sawa nan fa wuri ya hau ne aka fara ɗauki ba da larkur da gurbur suka wanzu a tsakiyar dakarun suna masu saran su wani babban al'ajabi wanda ya zuma hankalin sallar kofi ne duk da karin da suka kashe sai irinsa uku su taki tashi ma'ana da karin nan ba sa mutuwa karuwa ma suke nan fa duka da sara yawa sallar kofi tun suna mai da martani har suka kasa suka fara kokarin kare kansu saura kiras su sai musu rubdugu larkur ya shafi saman sandar tsabar nan ba tare da ya sani ba kawai sai sandar ta zama katuwar garkuwa ta lullube su ya zama da sun tsira daga kaifin takubban dakar haka kuma sai suka ga cewa duk wanda suka sara in ya faɗi ya mutu baya sake tashi ko daga nan haka sai suka kare himma suka yi tara gargazar dakarun sai da suka shafe sa'a hudu suna karkashin su sannan suka karar da su suka banke kofar gidan da karfin tsiya suka kunna kai ciki nan fa suka yi ta tafiya baji ba gari har tsawon wasu kwanaki bakwai a cikin wannan gida amma ba su sake ganin ko da kwaro ba nan fa suka ji gajiya ta riske su gurgure ya ce akai abokina a gaskiya na gaji da yawa ya kamata mu tsaya haka mu huta dalkur ya ce haba shin ka manta ne cewa muna yin tafiyar kwana arba'in ma a sararin sama ba tare da mun yada zango ba don me wannan yar tafiyar za ta galabaitar da kai gurgure ya ce ai ka san cewa mun ta yaki wannan gajiyar ce ke bibiyata darkur ya murmushe ce ai ni ma a gajen nake karfin hali kawai na fi kuma ina sanar ki kawo mana sauki kawai dan naga iyakar juriyarka wa faɗin haka ya shafi kan sandan tsafi sai ta rikida ta zama katuwar kibiya sai ga su ɗare ɗare akan kibiyar tana tsala gudu da su tamkar gudun tauraruwa bijila sai da suka keta ta cikin kofofi guda goma sha biyu kowace kofa na kai su zuwa katuwar fada mai girman birni guda a cikin kowane birni sun haɗu da masifu iri-iri guda goma sha biyu waɗanda ba sa da san za su rayu amma sai su ga sandar tsabar nan ta kare su sun kubuta har sai suka yi su da ƙarshe inda turakar sarki ta kurkuta a cikin wannan fada suka yi kazamun yaƙi da waɗansu dakaru guda dubu goma sha biyu da suka samu nasara a kansu amma sun samu raunuka sosai a jikunansu in aka yi wannan yaƙi da inda turakar sarki ta kurkuta ke tafiya ce ta kwana guda da ne, don haka duk budurin da ake yi bai sani ba dama ya shiga hutun kwana talatin ya keɓe kansa tare da gimbiya sharmila baya komai sai cin abinci da kwanci a kan gado sharmila na so sa masa gashin kunnensa yau kwanansa ashirin da uku cikin wannan hali kuma ji yake kamar duniya babu mai jin daɗinsa bayan su larkur sun iso bakin turakar sarki takurku sai suka fara leke-leke ta cikin taga inda suka hango sarki ku kwance akan gado sannan suka ga wata zabki kyakkyawar mace bil adama zaune a gefen gadon dab da kansa tana so sa masa kunne da yatsun hannunta hawaye na zuba daga idanunta kuma tana rera wata waka mai daɗi cikin zazzaƙa murya kai ka ce daɗin waƙar ne ya sa ta kuka ko da ganin wannan kyakkyawar budurwa sai gurbur ya ruɗe bai san sa'ad da miƙe zumbur ba ya buɗe tagar ta tirakar zai faɗa ciki larkur ya fusgo shi da hanzari suka duka ƙasar tagar suka yi ko da sarki ta ku ya ji motsin buɗe tagar sai ya da sauri ya nufi wajen tagar a daidai lokacin ne wani tsuntsunsa da yake kiwo ya dira akan tagar yana fuffuka har tagar ta rinka motsi tana kara ko da ganin haka sai sarki ta ku ya murmushi ya koma gadansa ya kwanta sa tsuntsun ne ya sa tagar ta motsin nan na farko shi ko tsuntsun sai ya sake tashi ya kada wani wurin ba tare da ya san abin da ke faruwa ba cikin ra'allar kur ya dubu gurgur ya ce amma dai ka cika sakare kawai ka ga kikkiawan mace sai ka ce ka janyo mana halaka na rantse da darajar burin zuciyata in ba don wannan tsuntsun ba da tuni yanzu mun zama goki dan sarki takurku ya fi karfin mu nesa ba kusa ba kai an ce shi kansa sarki da wamul husbur bai yadda sun yi fito na fito ba sa'ar da ya zo gidan nan kawai dai dan ana tsoron tsoro ne shi yasa ya zo ya masa wulakanci ya tafi lafiya dan kur ya shiru yana tunani daga can ya ce wai shin yau wace rana gurbur ya ce ayo litinin kuma saura kwana goma kwanakin watan su cika zakura ya ce ai dole mu bari sai nan da kwana biyar mu shiga cikin turakan nan domin kasancewa sarki takurku ba zai yi bacci ba sai ranar asabar ɗin karshen wata gurgur ya ce kwarai ku haka boka fasahul haka mata sanad gurgur da gurgur suka ci gaba da buya har tsawon kwana biyar sai dai su ta leke ta cikin taga suna kallon abubuwan da ke wakana tsakanin sarki takurku da gindiya sharmila babu abin da ke ɗebe musu kewa ba ce waƙan nan mai daɗi wadda sharmila ke rerawa kullum da dare idan tana so sa kunnen sarki takurku a dare na biyar ne ranar asabar barci ya kwashe sarki takurku yayin da sharmila ke rera waka tana so sa masa kunna yayin da sharmila ta tabbatar da cewa barcin takurku yayi nisa dan har ya fara munshari mai kama da sauka aradu sai ta miƙe tsamtale ko kasan tagan nan inda silar kurke koya ta ce ya ko na ku fito fili dan naji abin da ke ta da ku cikin tsananin mamakin larkur da gurgur suka miƙe tsaye suka shiga cikin turakar suka tsaya a gaban Sharmila. a wannan lokaci jikin gurgur na ba kamar ya rungume sharmila shi kwallar kur a na tsaye kawai sai murmushi ya dube ta ce ya aka kika san muna nan sharmila ta bushe da dariya sannan ta ce ai ta ranar da kuka zo har ɗayan ku ya taɓa tagar nan ta motsi na hange ku amma sai ni kamar bangan ku ku yi sani cewa yau shekara ta biyar a tsare cikin wannan ɗaki an rabo ni da garinmu an rabo ni da iyayena kuma an rabo ni da babban masoyina wanda nake matukar kauna da bege kuma wanda nake so da aure shine wanda kuka ji na rera baitocin waka har nake zub da hawaye domin sa ko da jin haka sai gurbur ya ajiye numfashi ya ce amma ku kowane ne wannan masoyi naki yayi babban dace domin ya samu sarauniya kyawawan duniya garkur ya ce mu da yanzu bukata ce da mu shi yasa muka zo nan muna fatan zaki ki taimaka sharmila ta ce lalle bukata ku mai girma ce domin na san ba ku isa ku zo nan ba Ba ce kun sha gagarin mawahala ai ido ba mudu ne. amma ya san ki jikin kuma ya nuna irin masifar da kuka sha ku faɗi bukatar ku na ji ko zan iya taimaka larkur ya gyara murya ya ce muna son ki tsinko mana gashin kunnen wannan sarki biyar ko da jin wannan batu sai sharmila ta jinjina kai ta ce tabbida hakika kun zo da babban al'amari mai matuƙar haɗari amma duk da haka zan aikata abin da kuke so bisa sharaɗi guda sharaɗin shine za ku mun alƙawarin cewa bayan na tsinko muku silin gashin guda biyar na danka shi gare ku ko kuma za ku ɗauke ni kuma yadda ni garin na sadu da iyayena da kuma babban masoyina abin bai ke zuciyata ko da jin haka sai larkur ya ce na rantse da burin zuciyata za ki same mu masu cika alkawari bisa wannan sharaɗi da kika gindama sharmila ta yi murmushi ta ce shi kenan abin da nake so da ku shi ne ku shiga karkashin gadon nan ku kuya duk abin da zai faru kar ku fito kuma kar ku yi motsi har sai na umarce ku da fitowa garkur ya ce an gama nan take suka shiga karkashin gadon suka yi lamba ita ku sharmila sai ta hau kan gadon ta ci gaba da sosa kunnen sarki ta tana mai rera waƙar nan mai tsananin daɗi tana cikin yin hakan ne ta sa hannayen ta bi ta binciko silin gashin kunnen guda ɗaya da ƙarfi kuma cikin hanzari ta koya ƙasa riga sarki ta kurkuwa kwala ihu ya farka a birgice cikin tsananin fushi ya rarumi takobinsa yana tsammanin ko hari aka kawo masa bisa mamaki sai ga babu kowa ɗakin face shargila wadda ke zaune a gabansa tana murmushi ta kurku ya dubo ta cikin mamaki ya ce a bakkauna ta me ya faru gare ni na farka tsoraci haka kuma na ji wani irin zoki ya shige ni sharmila ta faɗaɗa murmushinta a gare shi wanda ya kusan imo tashi ta ce ya namiji ɗaya tamkar dubu ya abin soyuwar raina ai ba komai ne ya faru gare ka ba face ka kasance cikin mafarkin yaƙi na ji ka kana cewa an soke ka da maki tabbas wannan abu ne kake jin sa kamar da gaske ko da jin haka sai ta kurkure murmushi yace hakika na gamsu da maganarki dan na san cewa babu wanda ya isa ya iya shigowa har cikin ɗakin nan balle har ya samu damar taɓa jikina na umarce ki da ki ci gaba da yi mun susa Kin san cewa yau ne kaɗai ranar bacci na ba na son abin da zai katse min shi nan take ta kuruku ya koma ya kwanta ita ko sharmila ta cigaba da aikin ta na susar kunne da rera wannan waka mai daɗin gaske sai da ta bari baccin yayi nauyi sannan ta daddage ta sake binciko silin gashi daya kamar yadda ta da farko sarki ta kuruku ya sake farkawa a gigi ta karo na biyu ya ce a'a wai har yanzu ban daina shigen mafarkin nan ba ne sharmila ta ce abin ma ƙara dagulewa yake domin wannan karan ne ka ce masu ɗari aka caka maka ta kurku ya tsake ce kai amma fa yau na gamu da mugun mafarki na rantse da ƙarfin mulki na inda wani mahaluki ne ke farkar da ni da ne masa kisan gilla irin wanda ba taɓa yi ba a turan ƙasa yana gama faɗin haka ya koma ya kwanta kuma ya umarce ta da ci gaba da aikinta sharmila ta cika umarni kuma ta sake binciko silin gashin bayan baccin yayi nauyi a karon uku sarki takurku ya farka cikin matakan harzuka yana mai zage-zage da dube-dube a cikin ɗakin ko zai ga wani mahaluki saɓanin sharmila amma bai zo kowa ba da kyar sharmila ta tausasa shi ya koma ya kwanta yayin da ta sake binciko silin gashin yana farkawa zare takobinsa ya kai mata wawan sara sharmila ta tsalle gefe guda takobin ya raba wani katon tebur da ke wajen gida biyu cikin tsananin mamaki ta dube shi ta ce yau kuma ni zaka halaka idan ka kashe ni idan zaka samu kamata mai ɗebe maka kewa sarki ta kurku ya ce ai na yi tsammanin ko wani abokin gabata ne ya juye zuwa kamanninki yake sanya halaka ne. sharmila ta murmushi ta ce ko kaɗan ba haka ba ha ba sarkin sarakai shi kana zaton akwai wani mahaluki da ya isa shigo hannun ne shin ka manta da ƙarfin sihirinka ne in ƙarfin dakarunka kwantar da hankalinka ka ci gaba da baccinka har yanzu mafarki ke rudarka amma na tabbata daga yanzu ba za ka sake farka don zan sauya salon susan kunnen, yadda tunaninka zai kauce ga mugun mafarki ko da jin haka sai zuciyar ta kurkuce sanyi ya koma ya kwanta ya takwata ci gaba da aikinta jim kaɗan barci mai nauyi ya sake ɗauke takurku ko daga nan haka sai sharbi da ko cikozi kansa a karo na biyar cikin tsananin kururuwa da tsananin fushi ta kurku ya farka ya ko wuyan sharbila ya shaƙe ta ta fara kakarin mutuwa ya ce na munafuka ni za ke wadana ai ɗazu na shafa cikin kunne na na ji danshin jini kuma na kirga gashin ciki na ji an tsinki guda hudu daga ciki maza ki gaya min abin da zaki da gashin kunne na ko kuma yanzu nan na take ki da ya kafa ta guda ki rumurmushi yana gama faɗa aka yi wurgi da ita kan gadan tana mai numfashi sama sama idananta sun zazzaro kamar za su faɗo ƙasa kuma sun yi jajur ba zato ba tsammanin sarki ta kurku ya ji magana daga bayansa an ce ba ta da laifi mu ne muka sata cikin hanzar ya juyo da fuska sai ya arba da larkura a tsaye ya rike ƙugu cikin tsayuwar takama irin ta manyan jaruman da suka yadda da kansu mamaki ya tarnike sarki ta kurku ya kare larkun kallo daga sama har kasa sannan ya ce kai kuma ya aka ka shigo wannan gida har ka ratso ta cikin fadoji na guda goma sha biyu masu muggon masifa. kai wane ne daga cikin kabila aljanun duniya ni ne larkur bin sabus ban zo nan don komai ba sai don tafiya da silin gashin kunnanka guda biyar don haɗa wani magani ya kai wannan sarki kai sani cewa daga yau zaluncinka akan wannan kyakkyawar ɗan sarki ya kare zan kashe ka sannan na ɗauke ta na mai da ita garinsu ta ga iyayenta kuma ta auri saurayin da take kauna wanda suna tsaka da soyayya ka je karaba su wanda jin wannan batu sai sarki ta kurku bushe da mahaukacin dariya ya ce kai yaro hakika yau tsotsai ya sa ka kira ajalinka tun gabanin bai zo ba tabbas zan halaka ka ta hanyar gutsutsura ka da karfin hannuna nan take ta kurkure afka larkur suka fara artabu gumurzu dauki ba daɗi da fafatawa da karfin dantse ba da makami ba duk abin da yake faruwa gurgur yana kwanci a ƙarƙashin gado yake fito. cikin sana tikir ma don tsananin razana da yake kamar ya tona ƙasa ya shige ciki ya koyi ita ku sharmila sai ta koma loko guda ta raɓe tana kallo da jirin isowa adalinta duk sa'ar da ta kurku ya naushi larkur sai ka ga yayi sama ya manna da garu tamkar an harba kimiyya haka ma idan ya bal da shi kai ka ce a majajjawa aka cilla shi cikin ƙanƙanin lokaci ya lagalaga da larkur har sai da ya sumar da shi sau bakwai a karo na bakwai ne ya tsaya a kansa ce ai dama na gaya maka yau ka kawo kanka gidan ajali tabbas yanzu zan cika alkawari na na gutsutsura ka a wannan lokaci ne larkur ya farfado yana mai gani da idanunsa da shirhi ko da yaga takurku ya sun kansa zai tamki wuyansa sai ya goce cikin tsananin zafin nama ya zaro sandan nan ta tsafi ya soka cikin bakin takurku take sandar ta nutse ta bullo ta bayan kiyarsa sai ga jini da kwakwalwa na bulbulowa a tare nan take ta kurku ya fada kasa matacce cikin tsananin farin ciki sharbila ta rugo gare shi ta rungume shi a sannan ne gurgur ya fito da karkashin gado fuskarsa cike da murmushin murna sharmila ta ce gafara ka ba muri matsoracin kawai ana yaƙi da ɗan uwanka ka buya karkashin gado saboda tsoron mutuwa sai da ka ga ya nasara sannan zaka fito yanzu kai baka ji kunya ba cikin fushi gurgur ya kawo sharmila tafka da nufin ya matsatsike ta a cikin tafin hannunsa sai larkur ya carabe kama hannunsa ya murɗe da ƙarfi ya ƙara larkur ya bankaɗe shi gaba ya faɗi ƙasa ya ce yarinya ta faɗi gaskiya kuma in dai ina numfashi a doron ƙasa baka yi saka taɓa ta nan dai suka fita daga wannan gida kamar yadda larkur ya alƙawari, haka al'amarin ya kasance a wannan rana suka kai sharmila garinsu ta sadu da iyayenta da kuma abokin rayuwarta wani kyakkyawan saurayi ɗan kanin mahaifinta bayan sharmila ta sanar da iyayenta dukkan abin da ya faru tsakanin da sallar kur sai iyayenta suka yi ta godiya ba tare da bata lokaci ba sallar kur suka yi sallama suka tashi sama suka luluka cikin gajimare kwanci tashi har suka iso birnin mayu da zuwa suka iso gidan kadura lafiya suka gabatar da waɗannan abubuwa guda uku da suka samu nan take farin ciki lullube kadura ta karɓi abubuwan uku ta haɗa su waje guda ta dake a turmi sannan ta ɗauki kwatanne ta tafi gidan sarkin mayu da zuwa ta tashe shi zaune ta sa masa kwatanne a baki ya kwankwaɗe maganin gaba ɗaya aiko yana gama sha ji lafiyarsa ta dawo tamkar bai taɓa yin ciwo ba kawai sai ya miƙe zumbur ya kwara kukan farin ciki nan take ya tara 'yan majalisarsa ya sauka da kan karaga sai bayo kaduna ita ku ta gabatar da sallar kurga jama'arta kure ya kwashe su tun daga lokacin da suka tafi neman wannan magani kawo yanzu wanda jin wannan labari sai kowa ya cika da mutaka mamaki take jama'ar garin gaba ɗaya suka ciro mai tasu suka kwakkona ta ya zama na sun daina cin naman aljanu da bil adama har abada albarkacin wannan gagarumin aiki da sallar suka yi bayan an nutsu sai kaduna ta ɗauki larkut da gurgur. ta goya su a bayanta suka yi tafiya a sararin samaniya har tsawon mako biyu sannan suka iso wani kogo da ke karkashin kasa sai da suka tafiya a cikinsa tsawon sa'a goma sha hudu sannan suka iso wani katon ɗaki inda suka iske kurwoyi birjik babu adadi a cikin wasu fararen kwalabe kurwoyin kala-kala ne wasu farare wasu baƙaƙe wasu shuɗaye ga su nan dai iya gani iri-iri kurwa ɗaya ce ja a cikin wata ƙatuwar kwalba kadura ta ɗauki wannan jar kurwa ta baiwa darkwar ta ce unguwan nan ce kuro sarki da wa uzuma ka rike ta da kyau kuma ka nannaɗe ta da shekan mikiya in ba haka ba ko da ka yi tafiya da ita daga nan zuwa birnin sun za ta iya bacewa ta dawo ka kasance tare da ita har zuwa lokacin da za ka yi gaba da gaba da dawamu uzumar in dai ka fito da ita idanunsa suka gani ka gama da shi sai ka samu nasara kansa ba tare da bata wani lokaci ba suka fito daga cikin wannan kogo sannan suka yi ban kwana da kadura zuwa garinsu su kuma suka ba zama neman sheka mikiya ba su daɗe ba suna nema suka samu larkur ya nannade kurwar da wannan sheka sannan ya sata a cikin battan fata ranar da larkur ya dawo gida ya iso tare da bokin sa gurbur a ranar ne saura kwana birak sarki da wa mu kuzubur ya kawo ziyara a wannan rana gimbiya hashalai ta yi matuƙar farin ciki daga dan kwanta ni ku a lokacin na tafi kauyen wajen iyayena domin ciki na ya tsufa sosai ina son na haihuwa gida bayan da ya kwashe labarin tafiyarsa ya sanar da gida a sai ta fashe da kuka saboda tsananin tausayinsa bisa wahalar da ya sha duk saboda ita hawa yana zuba a idanunta ta dube shi ta ce ya kai ɗan kwana hakika ka nuna min so irin wanda uwa ke nuna ɗan cikinta kuma ka nuna min kauna irin wacce rayayye ke yi wa ruhinsa ba da tafkaka a doron ƙasa zan kasance mai alfahari da kai har zuwa ƙarshen rayuwata zan ɗauki sunanka a cikin ƙasar da a rinka girmama shi kamar yadda bawa ke bauta ga ubangijinsa hashlek ta sake fashewa da kuka mai tsanani ta buɗe baki don ta ce wani abu amma sai ta kasa cikin karar zuciya lalkur ya rike fuskarta da hannu biyu shi ma idanunsa suka ciko da kwalli muryarsa na rawa ya ce ya yar kwata menene abin da kike so ki faɗa min kika kasa kwata ashilek ta ce ya kai dan kwana ka yi sani cewa tun daga ranar da sarki da wazubin ya aika mun da wasiƙar ziyara kullum sai nayi wani mummunan mafarki mafarki iri ɗaya ne bai taɓa saɓawa ba lallai a cikin wannan mafarki ana nuna min cewa lokacin rabuwa ta da kai ya zo kuma ana nuna min cewa kai ne zaka tafi ka bani yayin da hashalek ta zo na azancanta sai hawaye zubo daga idanun zarkur da ce hakika ni ma na ji a jikina cewar ni ne zan tafi na baki amma zan kasance mai farin ciki idan har kokarin nan da na yi na kare batun ciki ya yi amfani an samu dace zan yi murna idan mutuwa ta ta zama kwanci hankali. da ci gaban al'adunmu da muka gada tun iyaye da kakanni daga wannan lokacin lankur da hashalai suka kasance tare dare da rana ko bacci za ta yi kanta na kan cinyarsa suna hira tana kuka yana kuka har barci ya sace ta bata sani ba ba su rabu da juna ba sai a ranar da labari ya iso cewa ga sarki da wa muhuzubar can a bayan gari ya iso dauke da dubban dakaru cikin gagarumin shirin yaki cikin hanzari lafkur ya tafi gidansa ya shiri wanda idan ka dube shi dole ka razana akalla ya ɗebo makaman faɗa sama da guda hamsin kirjinsa a rufe yake da wani tafkekin bakin silki ya rufe kansa da farin kwalkwali daura a bayansa wata zabgegiyar takobi ce mai faɗi da tsawo aina a jikin kafarsa ta dama wuƙaƙe ne sharfata sharfata guda goma haka ma jikin kafarsa ta haka kuma ya rataye baka a kafaɗarsa kala hudu da kuma kuttun kwari shi ma hudu kowanne cike da kibau kai wasu makaman ma ba taɓa ganin irinsu ba yayin da larkur ya baro gidansa ya iso fada inda dubban dakaru ke tsaye suna jiransa kowa ne masa jinjin a wannan lokaci sarauniya hashilai ta fito ta tsaya waje guda ta zura ido tana zub da hawaye cikin kwarin zuciya da murmushin karfin hali garkur ya zo gaban ta ya hannu share mata hawaye ya ce yake yar uwata ki sani cewa zubar hawayenki na iya kawo sakewar gwiwata bisa wannan yaki da zan fita murmushi da farin cikin ki kuwa shine zai karfafa zuciyata har mu samu nasara akan mukiya ko da jan aka ce a shalai ta daina kuka sannan temur miki mai toshi ta ce je ka abinka ya dan uwa na rabin jikina tabbas muna tare da nasara kan maki ko da jan haka sai larkure ya ji wani sabon karfi ya shige shi nan take rungu mai hashilai a kirjinsa sannan ya janye jikinsa daga nata ya juyo dubu karin yaki ya zaro takobinsa ya daga ta sama ya yi kururuwa su ma duk sai suka yadda yi lokaci guda duk suka buɗe fuka-fukansu suka yi sama cikin yuya idan ka daga kai ka dube su a wannan lokaci sai kai zaton tsuntsayen duniya ne kaf suke shagalin biki a sararin samaniya lokacin da rundunar sallar kurta iso inda rundunar sarki da wa musbut take suka zamo tamkar a kurkin kani da garkin shanu domin yawan rundunar da wa huzubur ya ninka nasu saukari da wa na tsaye cikin tsakiyar dakarunsa ya gagarumin shiga yaki wadda ta fi shigar larkun nesa ba kusa ba tabbas idan matsoraci ya arba da dawama huzubur cikin wannan shiga zai iya haɗe zuciya ya mutu saboda tsananin razana ba tare da hucin jikin dawama huzubur ya buge shi dawama huzubur ya daga kai ya ga rundunar gimbiya shalai sai ya bushe da dariya ya ce lalle yau za mu baje ƙasar nan mai mata ado da jini na rantse da girman karagata tun da gimbiya hashalai ta nuna mana taurin kai da rashin biyayya sai mun yi mata wulakanci irin wanda ba mu taɓa yi wa wannan ta ba ya kuma ya kana na umarce ku da ku hanzarta ku gama da waɗannan tsirarin ɗan tsakin sannan mu danna cikin ƙasar mu yadda muka so da su yana gama rufe bakinsa karin suka bi umarni suka afka su nan fauri ya mutsi kururuwa da iface iface ya waita kawuna suka rinka yawo a cikin iska kamar ana cin kasuwar giginya jini ko rinka fallatsuwa yana malala tamkar ruwan saman sa yayin da yake nisa saddawa mu zubar ya hango wani aljani guda ɗaya yana ragargazar dakaransa duk inda aljanin ya sa gaba sai ya karar da waɗanda ke wajen kuma yana gama da su sai ya juya wani bangaren ya ta gididdiba su tamkar mai faskarar itace shi kaɗai wannan jarumin ya zama shaidan ya kallabi dakarun ko daga na abin da ke faruwa sai da wa mu zubar ya tambaya ya ce wai shin wancan wannan takadari ne haka yake kashe wani dakarun sarkin mayakan da wa mu zubar ya ce ranka dade ai ba kowa bane wancan face jarumin lalkul yayin gimbiya hashilaik ko da jin haka sai da wa muhuzubur ya fusata yace da sarkin yaki maza ka je ka zo min da kansa yanzu yanzu nan kafin raina ya faci sarkin yaki ce an gama ya mai duniya nan take sarkin yaki ya gagarin kowa wadda ta sa kowa ya tsaya da yaki aka juya gare shi shi ko sai ya zabura ya ruga zuwa ga jarumin lalkur rike da makami hannu biyu tun kafin ya karasa gare shi shi ma ya rugo suka tsira juna aka fara kafsawa a sannan ne yaki ya ci gaba da wakana larkur da sarkin yaki suka wanzu suna masu kawo juna sara da suka cikin tsananin zafin nama juriya da bajinta sai da suka shafe rabin sa'a haka sannan kowannen sai ya samu nasarar yankan ɗan uwansa shi sarkin yaƙi ya yanki larkur ne a gadon baya shi kuma a cinyarsa duk su biyun suka faɗi ƙasa tare suna masu kwala ihun jira da yankan kamar haɗin baki kuma sai suka ja da baya taku biyar biyar sannan suka rugo da gudu ko nan su sai da ka tsalle sama sai ga su a cikin iska aka yi wawan gamo ko da suka faɗo ƙasa sai ga guntulallen kan sarkin yaƙi a hannun larkur a gefen cikin larkur kuwa yanka ne jini na zuba duk abin da ke faruwa sarki da wamu huzubur na gani daga inda yake tsaye ko da yaga an yi wa sarkin yakin sa mugun kisa haka sai zuciyarsa ta hau ta farfasa jikinsa ya kama tsuma kake filin yakin ya tsit kowa ya tsuru ya da makamansa kai kace mutuwa ce ta ɗauki kuwa. har yanzu da wa mu gur bai wani motsi ba sai huce ke kafa kumurci yi ko jarumin larkur sai ta garin shi rike da kan sarkin yaki ko da ya zo dab shi sai nuna masa kan ya ce ga kan sarkin yakin ka wanda ka turo shi don ya cire naka ka yi sani cewa cire kan larkur ya fi karfin yaro sai dai ubangidansa ubangidan nasa ma bai isa ba ya yi kaɗan da wa ya bushe da dariya yana cikin dariyan ne ya shan shammaci larkur ya zare takobinsa cikin zafin nama ya kawo masa mummunan sara a wuya kawai sai gani aka gurbur ya faɗo gaban larkur takobin dawamin wasu ba ta zaftare masa kamuna larkur ya kurma ihu ya rungume shi yana mai rusa kuka shi ko dawamin huzubar sai ya tsaya ci gaba da kyalkyala dariya yana kuranta kansa larkur ya dubi gurgur wanda ke makakin mutuwa ya ce ya kai abokina dan me za ka sayar da ranka dan cetar tawa rayuwa gurgur ya buɗi baki da kireci ai wajibi ne na rayuwar rayuwarka domin kana bi na bari shin ka manta ne da sa'ar da ka ceci tawa rayuwar ya kai abokina ni kamtawa ta kare domin ban yi mutuwar banza ba ko ba komai na yi gwagwarmaya tare da babban jarumi babban abokina kuma ga wurtaccen jarumi ne ya zamo ajali lalle labari na zai baza a duniya kuma ba zai gushe ba har abada wanda ya ɗauka nauyi shine Ismail Sani za ku iya kasancewa tare da mu a YouTube domin samun wasu littattafan. Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube. <laughs>